الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد مدهي إن لتقاكو نأوانغوفو.com السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ثم اما بعد بعد يكم شكور الله تبارك وتعالى لكم تك رحمان اماني متم محمد صلى الله عليه وسلم تنالي انا سمولت لتوحيدي مختصر وتوحيدي ikiwa ni sehemu ya pili sehemu ya kwanza tulizungumza tauhidi maana yake na umuhimu wake. Leo tunaingia sehemu ya pili ambayo ni aina za tauhidi, kwani tauhidi inagawanyika kama vile wanazuoni baada ya kufuatilia na kutazama na kusoma aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam fawajaduu أن التوحيد la يخرج an هذه lanwai thalatha, walipata ya kwamba tauhidi haitoki katika vigawanyo hivi vitatu, japo leo utapata kuna baadhi ya watu wanakuja kukosoa na kusema ya kwamba tauhidi haigawanyiki, na mtu wa mwanzo aliyegawanya tauhidi ni Ibnu Taimia rahimahullahu taala. Ibnu Taimia ni mmoja katika wanazuoni wanayetegemewa, wanazuoni waliyekubalika kwa upande wa watu wa Ahlusunna Waljamaa. Ama kusema kuwa Ibnu Taimia alikuja akagawanya tauhidi, Ibnu Taimia hakuja kugawanya tauhidi, bali Ibnu Taimia alifuata nyayo za wanazuoni waliyemchangulia masalafu saleh, mfano kana, kama Ibnu Jariru Tabari rahimahullahu taala, mfano kama Ibn e, Ibnu Khuzaima, mfano kama Imamu al-Bukhari, hawa wote walikuja wakaizungumza tauhidi kabla Ibn Taymiyyah kwa miaka zaidi ya mia tatu mia nne. Tauhidi inagawanyika mara tatu, Natazama Muislamu vigawanyo hivi vya tauhidi na yoyote ambaye kwamba atatoka katika vigawanyo hivi vitatu, basi akumbuke Uislamu wake unalegalega, bali aweza kuwa si Muislamu ikiwa hutoamini mambo haya matatu. Tauhidi wanazuoni wamekwenda kuishambua kama vile masomo mengine yalivyotolewa kwenye hadithi za Mtume na aya za Qur'an. Na tauhidi inakuja kumwelekeza mtu aweze kumjua Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, ukweli wa kumjua, ikiwa utashikamana na hili somo. Vigawanyo vya tauhidi vitatu, ya kwanza ni tauhidu rububiyya, ya pili ni tauhidu uluhiyya ya tatu ni tauhidul asmai wasifat wala haikamiliki kwa yoyote tauhidi yake ila aukusanye haya mambo matatu kwani haya mambo matatu yameshikamana yanakamilishana inakamilisha hili na lingine tauhidi hii inakuja kukamilisha tauhidi nyingine na haiwezekani kwa Muislamu kuwa atachukua hili aache hili. Ikiwa utachukua moja, mfano tauhidu rububia, waamini na uitakidi tauhidu rububia, haikufai bila ya tauhidu luluhia, wala haiwezekani mtu ipatikane kwake tauhidu luluhia bila ya tauhidu rububia, na hivyo hivyo haisihi wala haiwezekani kuwa mtu atakubali tauhidu luluhia na tauhidu rububia bila ya kukubali tauhidu lasma wasifat tauhidu rububia ya mwanzo ambaye leo tutakaielezea kwa kifupi kabisa ni nini tauhidu rububia tauhidu rububia ni mtu kuitakidi bianna llaha ya kwamba allah tabaraka wa taala huwa lkhaliqu yeye ndi muumba wa vyote viliomo juu ya mbingu na juu ya ardhi viumbe vyote vimeumbwa na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hana mshirika, hakushirikiana na kiumbe chochote katika kuumba kwake, si malaika, si nabii. Ni muislamu aitakidi kwa moyo wake ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndiye muumba, yeye ndiye mwenye kuruzuku, arraziqu almudabbiru bikulli likulli shay, mwenye kuendesha mambo yote ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahdahu, peke yake, la sharika lahu, hana mshirika katika utendakazi wake. Na dalili zimekuja nyingi katika Qur'ani katika kuthibitisha hili la tauhidu rububiyya. Mfano aya ya mwanzo katika sura ya mwanzo, sura ya kwanza, aya ya mwanzo, Suratul Fatiha aya ya kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema alhamdu lillahi rabbil alamin kila sifa njema ni zake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bwana wa viumbe vyote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Rabb Malik mfalme kama vile alivyosema katika suratul Hashri huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa almalik yeye ni Allah tabaraka wa taala ambaye kwamba la ilaha hapana mola anastahiki kuabudiwa illa huwa, isipokuwa yeye almaliku, mfalme. Ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hauna mwanzo hauna mwisho. Kwa Muislamu ataka itakidi hivi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye mwanzisha viumbe vyote na viumbe vyote vitarudi kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala yeye ndiye wa mwanzo الذي ليس قبله شيء حكونا قبل ياكي كي أمبي تشوت يدي أمانزو نحن مانزو نمني زمك سبحانه وتعالى هنا ميشو يي من يزمك سبحانه وتعالى هو المحيي والمميت يي يدي من يكو عيشة يي يدي من يكو فيشة يي من سبحانه وتعالى هو المعطي والمانع يي يدي من يكو طوع يي يدي من زويا زوية يي يدي mwenye kuendesha ulimwengu wote walmudabbiru liamri hadha alkaun kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema katika sura Yunus, wa man yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah, nani mwenye kuendesha mambo yote? Watasema ni Allah tabaraka wa taala. Suratu Yunus aya 31. Warabu, na Mola Subhanahu wa Ta'ala, huwa alkhaliqu alraziqu alqawiyu yeye ndiye muumba, yeye ndiye mwenye kuruzuku, yeye ndiye mwenye nguvu. Alqadiru, yeye ndiye mwenye uwezo. Kulillahu khaliqu kulli shay'in, Suratu Ra'd aya kumi na sita. Sema Allah tabaraka wa taala ndiye muumba wa vyote, vitu vyote vimeumbwa na yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Pia katika Suratu Fatir aya tisa Allah tabaraka wa taala asema hal min khaliqin ghairu llahi yarzukukum min assamai walardi je kuna muumba asiyekuwa allah tabaraka wa taala anayewaruzukuni kutoka juu ya mbingu na juu ya ardhi hamna isipokuwa yeye allah tabaraka wa taala hii ndio tauhidu rububia na tauhidu rububia haimpeleki mtu katika uislamu hata akiitakidi haya ya kwamba allah tabaraka wa taala ndiye muumba akiitakidi ya kwamba allah tabaraka wa taala ndiye mwenye kuruzuku akaitakidi ya kwamba uwezo wote uko mikononi mwake, bado mtu hajakuwa Muislamu. Kwa nini? Kwa sababu itikadi hii hata Makuraishi mushrikin walikuwa wanaitakidi ya kwamba Allah tabaraka wa taala ndiye muumba wa vyote, ndiye muumba mbingu na ardhi na viliomo juu ya mbingu na ardhi, ndiye mwendeshaji mambo, ndiye mwenye kuruzuku, ndiye mwenye kuteremsha mvua, ndiye mwenye kuhuyisha ardhi baada ya kukauka haya yote wakiitakidi ya kwamba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii ni kazi yake. Lakini pamoja na hapo na kuiamini itikadi kama hii ya tauhidu rububia haikuwapeleka wao katika Uislamu, bali walikufa na itikadi ya tauhidu rububia peke yake bila ya kuikubali tauhidu uluhia, walikuwa ni wenye kuishia motoni. Na hivyo hivyo itikadi kama hii utapata mpaka leo kunao wanaitakidi itikadi kama hii makafiri lakini wanaamini ya kwamba hii ardhi kuna muumba aliyeumba na hivi viumbe vyote vimeumbwa na muumba ni allah tabaraka wataala hakuna mwingine pamoja na hapo wapo katika ukafiri wao dalili ya kuwa makuraishi walikuwa wanaitakidi na wanaamini tauhidu rububia soma katika qurani mwenyezi mungu subhanahu wa taala atuambia katika suratu zukhruf aya tisa mwenyezimngu asema wala in saaltahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul wala in saaltahum pindi utakapowauliza wao hao makuraishi wanamshirikisha mwenyezimngu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kuamini itiqadi hii ya tauhid rububia, lakini huku wanamshirikisha mwenyezimngu Subhanahu wa Ta'ala wakiabudu asiyekuwa yeye aambiwa mtume wala saaltahum na pindi utakapouliza wao man khalaqa lsamawati arda nani muumba mbingu na ardhi layaqulunna watasema na kujibu khalaqahunna alazizu alalim aliyeumba ni aziz mwenye izi alalim tena mjuzi ni allah tabaraka taala hana mshirika katika kuumba kwake suratu zukhruf aya tisa pia tukiangalia suratu Luqman aya ya ishirini na tano Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, wala in saaltahum, na pindi utakapouliza man khalaqa samawati wal arda, nani muumba mbingu na ardhi, la yaqulunna Allah, watasema ni Allah tabaraka wa taala, hakuna mwingine aliyeumba mbingu na ardhi na viliomo juu ya mbingu na ardhi ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakushirikiana na yoyote katika kuumba kwake. Qul, sema ewe Muhammad, alhamdulillah, sifa zote ni zake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bal aktharuhum la ya'lamun, bali wengi wao hawajui. Tukienda pia kuangalia suratul Ankabut aya ya 63 utapata Mwenyezi Mungu hivyo hivyo anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, wala in sa'altahum na pindi utakapowauliza wao, man nazzala min assamai maan, nani aliyeteremsha kutoka juu ya mbingu maji, fa ahya bihi larda, akahuyisha ardhi, min ba'di mautiha, baada ya ardhi kukauka, miti ikawa ni yenye kufa, mimea ikakauka kabisa, hakuna nyasi, majani yamekauka. Allah anateremsha mvua, mti unarudi ku kutoa matunda na kurudi uhai ndani anayefanya kazi hii la yaqulunna Allah watasema ni Allah tabaraka wa taala hakuna mwingine anayefanya hii kazi qul alhamdulillah sema shukrani zote na kila sifa njema ni zake yeye mwenyezimngu Subhanahu wa Ta'ala bal aktharuhum bali wengi wao la yaqiluna hawafahamu pia tukiangalia suratul Ankabuti aya ya 61 hivyo hivyo Mwenyezi Mungu asema, wala in saaltahum man khalaqa samawati wal ard pindi utakapouliza wao nani muumba mbingu na ardhi, wasakhara shamsa wal qamara, na akalidhalilisha jua na mwezi, la yaqulunna Allah, watasema ni Allah tabaraka wa taala. Pamoja na itikadi hii ambayo kwamba kina Aba Lahab wakiamini na kina Abu Jahal wakiitakidi itikadi kama hii lakini itikadi kama hii haikuwapeleka wao kwenye pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali waliishia kwenye moto. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na itikadi ya kwamba pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna mwingine ambaye kwamba anastahili kuabudiwa. Itikadi ya kwamba Allah tabaraka wa Ta'ala ndiye mwendeshaji ulimwengu, ya kwamba Allah tabaraka wa Ta'ala ndiye muumba vyote hivi yapatikana itikadi kama hii kwa Waislamu na wasiekuwa Waislamu, kama tulivyoelezea mushrikin na makafiri mpaka wakileo kunao wanaitakidi hivi, na hutokea mmoja katika watu akawa na itakidi ya kwamba huu ulimwengu umekuwa tu, hakuna muumba, watu wamezuka tu katikati, hakuna aliyewaumba na ulimwengu unakwenda kiholela wenyewe. Hakuna mwenye kuupeleka ulimwengu, wala hakuna mwenye kuruzuku, hakuna Allah. itakidi itikadi kama hii, kama itikadi ya Namrudh. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuelezea katika Qur'ani pindi alipojadiliana na Mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam kuhusu Mola wake. Mwenyezi Mungu asema katika suratul Baqara aya ya 258 asema Mwenyezi Mungu, alam tara ila alladhi haja Ibrahima fi rabbihi alam tara hukuona ewe Muhammad? Hukuwahi kusikia ala ila alladhi, kwa yule ambaye kwamba haja Ibrahima fi rabbihi, aliyejadhiliana na kuhojiana na mtume Ibrahim kuhusu Mola wake muumba mbingu na ardhi, kuhusu Mola wake mlezi, akawa ni mwenye kujadiliana na mtume Ibrahim an atahu llahu lmulka pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipompa fadhila za kumpa ufalme Allah alimfanya mfalme huyu mtu, lakini shukurani zake alikwenda mpaka akakufuru, akajiona ya kwamba hakuna muumba wala hakuna mwenye kutoa, na ufalme ni neema inayotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndiye mfalme wa wafalme, lakini hakujua hili maskini. Shukurani zake akawa ni mwenye kukufuru, akajadiliana na Mtume Ibrahim idh qala ibrahimu rabbiya alladhi yuhyi wa yumitu ibrahim alayhi salatu wassalam katika mazungumzo yake na namrudh akampa hoja ya kwamba mwenyezi mungu subhanahu wa taala ndiye anayehujisha ndiye anaifisha hii ni kazi yake allah tabaraka wa taala qala akasema namrudh kumjibu ibrahim ana uhyi wa umitu mimi ndiye ninayehujisha mimi ndiye ninaifisha qala Ibrahimu hapo hapo akamwambia qala Ibrahimu, Ibrahimu akamjibu kumwambia tena fa inna Allaha yati bishamsi min almashriqi fati biha min almaghribi, hakika ya Allah tabaraka wa taala analidhalilisha jua kulitoa jua upande wa mashariki, wewe libadilishe litoe upande wa magharibi. Fabuhita alladhi kafara, akawa ni mwenye kufedheheka huyu kafiri, akapigwa na butwaa, hawezi ni kazi ambayo yoyote hakuna anayeweza isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye siku anaitaka jua litoke kwa mashariki litatoka, na hii ni alama ya mwisho wa kiyama, mwisho wa dunia. Jua litabadilika litoke upande wa magharibi, lakini mwingine hakuna, wala hakuna anayeshirikiana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hili. Hii ni kazi yake Allah Tabaraka wa Ta'ala, kwani yeye alisema kuwa mimi ikiwa Mola wako Ibrahim anahuisha anafisha, mimi pia naweza kuchukua mtu nimkate kichwa nishaua. Naweza kumchukua mtu nimwachilie huru, nenda zako, nishahujisha. Hiyo ni kazi rahisi, mimi pia naweza kuifanya. Ibrahimu akamwambia sasa, kuja nikupe kazi nyingine ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaifanya wewe hutoiweza. Mwenyezi Mungu atoa jua upande wa mashariki kulipeleka magharibi, wewe kesho libadilishe jua au libadilishe jua litoke kwa magharibi, sasa liwe litakwenda mashariki. Fabuhita alladhi kafara, akawa ni mwenye kufedheheka. huyu kafiri inna allaha hakika ya allah tabaraka wa, wallahu na mwenyezi mungu la yahdi alqauma aldhalimin hawaongozi watu waliokuwa madhalim tauhidu rububiya tauhidu rububiya ni kuitaqidi ya kwamba bianna allaha ya kwamba allah tabaraka wa taala yeye ndiye mwenye kuruzuku Al-i'tiqadu ni kuitakidi bi anna Allah, ya kwamba Allah tabaraka wa taala huwa al-khaliqu, yeye ndiye muumba, ar-raziqu, mwenye kuruzuku, al-mudabbiru likulli shay'in, mwenye kuendesha yote, wahdahu, peke yake, la sharika lahu, hana mshirika kwa hili. Pia kazi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye anafanya anachokitaka innahu lfaalu lima yurid, yeye ni mwenye uwezo wa kufanya chochote anachotaka. Almutasarifu fi khalqihi, mwenye kuendesha mambo ya viumbe vyake, anaisurufu viumbe vyake. Lima yashau, kila anachotaka yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Waannahu la muaqiba lihukmihi, hakuna mwenye kuingilia na kurudi hukmu yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala wala yakdiru ahadun ala sarfi hukmihi an khalqihi wala hakuna yoyote mwenye uwezo wa kusurufu hukmu yake mwenyezi mungu subhanahu wa taala kubadilisha hukmu yake mwenyezi mungu subhanahu wa taala ikiwa amemwelekezea mja wake mashkheri hakuna yoyote mwenye kuibadilisha ikiwa amemwelekezea mja wake mashari hakuna yoyote mwenye kubadilisha yeye peke yake ndiye mwenye uwezo wa hili bal huwa wahdahu la sharika lahu yeye peke yake, mola asiyekuwa na mshirika, mwenye uwezo wa yote, anaifanya anachotaka, wala haingiliwi katika anachofanya yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio itikadi kwa muislamu ataka itikadi hili ya kwamba hii ni kazi yake Mwenyezi Mungu, na hii ndio tauhidu rububia. Tauhidu rububia ni muislamu aitakidi ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye muumba yeye ndiye mwenye kuendesha mambo wala hakuna yeyote mwenye uwezo wa kuweza kumuingilia mwenyezi mungu subhanahu wa Ta'ala katika hukumu zake anazopitisha na itikadi kama hii hata hao wanayepiga kelele ya kwamba tauhidi haigawanyiki ni lazima waamini ni jambo la lazima kwa kila muislamu lazima aitakidi itikadi kama hii pindi utakapotoka uwe wewe utakuwa ni kinyume na hichi au hili linalozungumzwa tauhidu rububiya basi utakuwa huna uislamu tumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا, ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صل اللهم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين مدهي hii نأوانغوفو دوت كوم